بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد nået frem til hvor vi skal snakke om hal yalzamu min qital al-ta'ifa al-mumtani'a kufriha er det vigtigt at når man skal bekrige eller når man skal bekrige en gruppe eller et nation for at sige det sådan der ta'ifa kan være begge to al-mumtani'a den der forhindrer at betale eller at holde fast i at ikke udføre det, det de bliver bedt om at den her gruppe er kuffar. Ulema er uenige med hensyn til den sag, hvor nogen af dem siger, at når en gruppe eller en folkslag eller en by, whatever, holder noget tilbage. For eksempel, de vil ikke betale zakat, og de holder fast i zakat til mal. Og det er al-zakar, det vil sige byen. Alle i byen vil ikke ofre en kron. Altså de har penge, de har dyre, så skal zakar betales til staten. Og staten kan sortere det, og vurdere det, og dele det. Så når de holder, så har staten ret til at begrine. den. Og ulama er uenige. Nogle af dem siger, at man bekriger den, fordi de er kuffar og andre siger, man begriber den, fordi de er bura. Så skal vi forklare, hvad er bari, og hvad er murtad? Hvis vi snakker om al-bari, man bara, det betyder ham, som er gået over gevind. Ham, som er gået over gevind, men han bibeholder titlen, at han er muslim. Men han er fejlet så man bekriger dem, som er fejlet, for at returnere den tilbage til den rette vej. Og dem, som siger, at det er murtadin, det vil sige, de er frafaldet, så bekriger de dem i henhold til deres ridda, at det er frafaldet, derfor man skal bekrige den. Der har været diskussion med hensyn til Khawarij. Og Khawarij Ali radiyallahu anhu og Ardra har bekriget Sahaba senere har også bekriget Og nationen generelt over mange års periode har bekriget Og umma nu til dags skal sørge for at bekrige Der har været diskussion, er Khawarij murtaddin eller er Khawarij burah? Og der har været nogle udtalelser om det. Ja, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah han siger, وَلِهَذَا كَانَ فِيهِمْ أَيْ الْخَوَارِجْ وَجْهَانْ فِي مَذَهَبِ أحمد. Inden i Imam Ahmeds teorier, der har han to holdninger med hensyn til Khawarij. Den ene er, at de er kuffar, og den anden er, at de er burar. Og den anden, hvor han siger, أَنَّهُمْ كُفَّارٌ كَالْمُرْتَدِّينَ يَجُوزُ قَتْلَهُمْ ابْتِدَاءً وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين two uttalelser Og hermed siger han, Imam at man bekriger den ligesom hvor man kan starte med at bekrige dem, man kan dræbe deres øh, fangst, og man kan følge dem, som stikker af, og dem, man får fat i den, man kan bede dem om at lave tauba, øh, og hvis de ikke laver tauba, så kan man dræbe Akkurat det samme har han med dem, som forhindrer zakatul mal, eller zakat generelt, at betale almisser til staten. Hvis dem, som vil betale almiser, er med til at bekrige khalifa, så er der en holdning hos ham, at det er kuffar. Og det er en af de udtalelser, som Imam Ahmed. Andre siger nej. Dem, som forhindrer zakah, ligesom de har gjort over for Siddiq, hvor sahaba, radwanullahi alaihim, har startet med at bekrige dem. Og hvis I husker, hvad Siddiq radiyallahu anhu og ardah, Abu Bakr sagde, Wallahi law mana'uni inaqan kanu yuaddunahu ila rasulillah, laqatalnahum alayh. Hvis de har forhindret mig i en ring, som de plejer at give til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og de har ikke givet den til mig, så vil jeg bekrige den på grund af det. og fordi de er en wajib. Og selvom de bekræfter en wajib, og de forhindrer sig selv i det, så skal man bekrige det i henhold til det. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah يرجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا كانوا طائفة وقاتلوا الإمام علي شيخ الإسلام عليه رحمة الله han siger den stærkeste holdning med hensyn til det hvis en gruppe holder fast i noget og ikke vil betale ligesom zakat og han siger الشرائع الظاهرة المتواترة الشرائع flertal af sharia Al-Zahira det er den som er åbenlyst kendt Al-Mutawatira som er øh, ene om fra Muhammeds side frem til os Ida kanu ta'ifa hvis de var en gruppe og de bekriger en imam på grund af det så siger han وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل يجوز اتباع مدبرهم hvis de har været en gruppe som bærer våben og de kan være med til at begå i krig må man gerne følge dem som stikker af man gerne dræbe deres fangst والإجهاز ala jarihim, at dræbe dem som er såret der er to holdninger hos ulama som er kendt sawab, og det som er sandt i den sag أن هؤلاء min al muratil mutaawilin. de her folk de er ikke blandt dem som er burah, det vil sige de har fejlet som har lavet ta'wil, en forkert fortolkning. فَإِنَّ ha'ula, De her folk لَيْسَ lahum ta'wilun sa'ir. De her folk, de har ikke en fortolkning, som er anerkendt. وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانع الزكاة De her typer er ligesom khawarij og al-mariqin, som er, som er kommet ud af din. ومانع الزكاة قدم صنفهند الزكاة وأهل الطائف والخريمية ونحوهم ممن قتلوا على ممن قتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام وليسم أهل الطائف ده محمد بكريد والخريمية إن قوب صم صحابها بكريد وليسم آل عندها بكريد دم صم جيك إسلام الإسلام وهذا موضوع اشتبه فيه على كثير من الناس من الفقهاء Og den, der sag er blevet uenig hos mange af vores lærte. فإن المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانع الزكاة. Og dem, som har skrevet af fuqaha er lærte, med hensyn til at begrige dem, som skulle sættes op på den rigtige vej, جعلوا قتال مانع الزكاة. De har sagt, at man skal bekrige dem, som forhindrer zakat fra imam. وقتال الخوارج at bekrige الخوارج وقتال علي لأهل البصرة at Ali har bekriget Basras befolkning وقتاله لمعاوية وأتباعه og da han bekrige Muawiya og hans forfølger. Min qital ahl al bagi, at de er blandt dem, som er bagi relateret وذلك كله مأمور به og alt det her er blevet bedt om وفرعوا مسائل ذلك تفريعا من يرى ذلك بين الناس وقد غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة الذي هسكال أعفكيخ من سنه لغهوس أئمة الحديث دم دفل الحديث ودم دفل السنة في مدينة ليس من الإمام الأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل أفليا اندم أنه لا يفرق بين هذا وهذا تأين فوسكل ملم ده أته فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي أتعليها بقذ خوارج صريف دي دي أكلار اندكير إيو السنة صم محمد هفتيل أم وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة وده محمد علي ها Muawiyah i Safin slag, de er ikke noget sahaba er enige om. Men flertal af sahaba har været imod. Eksempelvis Sa'd ibn Abi Waqqas, og Muhammad ibn Maslama, og Usama ibn Zayd, og Abdullah ibn Umar, og mange andre. Mange af sahaba har været imod. Sa'd ibn Abi Waqqas, og Muhammad ibn Maslama, og Usama ibn Zayd, og Abdullah ibn Umar. Til han siger til sidst, فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وصن problematik kan opstå ليسم ات problem mellem to وطوائف المسلمين وقربيرنج المسلمين ودي سمن امام شيخ الإسلام بن تيمية بخوصي أتا اعفوسك الميلم خوارج وميلم علي ومعاوية مهنسن تل الفرقة الباغية تسلف معاوية har dannet en krig mod Ali, og fejlen ligger hos Muawiyah, og retten ligger hos Ali, og man kan ikke se, at det er bura, at man skal ligesom dræbe dem, a'udhu billah, og så sammenligne dem, som forhindrer zakah, fordi sahaba, radwanullahi alaihim, de var uenige med hensyn til, at Ali skulle bekrige Muawiyah overhovedet. Men, skete er sket, og fejlen ligger hos Muawiyah, radiyallahu anhu arba. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ali rahmatullah med hensyn til forhindring af betale zakat, så siger han وَالصَّحَابَ لَمْ يَقُولُ هَلْ أَنْتَ مُقِرْ بِوُجُوبِهَا أَمْ جَاحِدٌ لَهَا Og det er en diskussion, hvor mange mennesker spørger ofte og siger, er ham der jahidun laha, forhindringen for det, eller jahidun biwujubiha. Jahidun laha, det betyder, at han benægter den. Jahidun li'adaiha, at han vil ikke betale det, men han er muqir, han, han anerkender det. Sahaba har ikke spurgt. De har forhindret det, så har det været tegn på, at Abu Bakr al-Siddiq sammen med samtlige sahaba har gjort klar til at bekrige dem, fordi de har forhindret noget, som tilhører islam. Det næste her, det er forskellen mellem At-Ta'ifa wal-Fard. At-Ta'ifa, gruppe. Wal-Fard, individ. Som de fleste af jer ved, at der er forskel mellem, der er forskel mellem en gruppe, og der er forskel mellem individ i sharia. Hvis vi siger, at den gruppe er kuffar, så er det ikke ens betydende med, at selve individ i den gruppe falder i de her kategori. Men selve ahkam, der vedrører gruppen, vil forfølge ham. Til han laver bara'a, til han tager afstand, hvad hans gruppe følger. Eksempel. Hvis vi har dem, som forhindrer betaling af zakat, og byen, landsbyen, er enige om, at de vil ikke betale zakat til Abu Bakr. Så har Abu Bakr bekriget dem alle sammen. Selvom blandt dem, der er nogen, der vil gerne betale zakat. Og anerkende betaling af zakat. Men de har været med i den gruppe, som forhindrer betaling af zakat. Og hermed bliver det bekriget. Og hvis en landsby vil ikke lave salat, salat al-jama'a, i masjid, så bliver den jama'a bekriget, til de opretholder salah. Læg mærke til her, hvad Muhammad s.a.v. siger, al-hadith, som er i Abu Dawud, og den er Hassan hos imam al armauti alaihi rahmatullah, hvor han siger, من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجره فله أجرها هم سنبقية زين الزكاة أسين بينه hvor han ønsker at få belønning for det, så får han belønning. وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَبَى أَخَذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ Og ham som forhindrer at betale zakah, så bliver han tvunget til at betale zakah, og så tager man halvdelen af hvad han ejer. Læg mærke til det. Man tager hans zakah, og det der er efterladt af hans penge, den deler man op i to, og så tager man den bedste del af det. وعزمة من عزمات ربنا سبحانه وتعالى De har været en form for frigivelse, at menneskene giver det. Og når de ikke har gjort det, så er det bare en opfordring, at Allah bestemmer, at de skal være sådan der. Laysa li ali Muhammad minhu minha shay. Og dem, som er i Muhammads familie, må ikke få noget af de her zakat overhovedet. Hvis vi kigger her i den hadith, så kan man se, at ham, som forhindrer af individ, så bliver han tvunget. Og hvis det er en gruppe eller nogen andre, så skal man bekrige dem. Og læg mærke til hadith ibn Umar, som vi har nævnt tidligere, hvor Muhammad s.a.v. sagde, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله og et cetera, Jeg blev beordret til at bekrige folk, til de anerkender, at der er ingen Gud andet end Allah, som er sandfærdig. Og til salat, og itaget zakat, og bredhold salat, og betalt zakat, etc. Og hermed kan man se, at selve individ, selvom han bliver bekriget, han behøver ikke være kafir. Og det gælder faktisk i mange realiteter. Shia eksempel. Ulama siger, Shia generelt er kuffar. Men individet er ikke kafir, men mindre man laver iqamat hujja. Så er der nogen, der siger, Ja, sheikh, nej. Er ham der shi'i, som bander på sahaba, muslim eller kafir, han er kafir. Men skal der ikke være iqamat hujja? Nej. Ham der shi'i, som bander på Koran og bander på ummahat al-mu'minin, er muslim eller kafir, han er kafir hvis der eksisterer nogen, hvis der gør, <laughs> og det tvivler jeg, der er, men alligevel, så er man i de her tvinamer og siger, det er kufar til det modsatte er bevis, og så kan man bare se, at de fleste af dem er nu om dag kufar, og der eksisterer nogle af dem, der ikke er. Men de sjældne, Nu har de vist deres kufar. Men at Ta'ifa, gruppen er kuffar, og så siger vi, individerne er ikke kuffar til noget, som kommer. Men, må man giftes med den? Nej. Fordi de tilhører Ta'ifa, de tilhører gruppen. Må man øh, spise deres kød? Nej. Må man øh, være sammen med den? Nej, kun i form af da'wah, og ellers ikke. Øh, طيب Vi skal ligesom opremse eller fortælle om med hensyn til الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد kan I huske vi har haft noget hvor vi snakker om الشرك الأكبر og الشرك الأكبر hvilken holdning har den med hensyn eller hvilken påvirkning har den med hensyn til hjertet ligesom kærlighed al-irada wal-qasd Al-irada, at udføre handling. Wal-qasd, opnå Og så har vi snakket om fire slags shirk. Shirk da'wa, eller blev kaldt shirk du'a. Shirk med hensyn til kaldelse. Og to, vi har snakket om shirk niya, wal irada, wal qasd. Shirk vedrørende intention, wal irada, viljen, wal qasd, opnåelighed. Og nummer tre har vi talt om shirk ta'a Shirk i adlydelse Og nummer fire har vi talt om shirk mahabba Kærlighedsshirk øh, Og hermed kan man sige at de fire som vi har talt om Så bliver det returneret til to ting Shirk i i'tiqad I troen Og hermed så er handling af hjertet en del af det og når den er nummer to med hensyn til shirk fil aqwali wal a'mal. Shirk vedrørende at sige og at handle. Hvis vi tager shirk dua den er klar og tydelig. Shirk al-niya wal irada wal qasd. Shirk al-niya wal irada wal qasd, det er shirk i niya intention, shirk i irada medviljen og shirk i opnåelighed. Og hvad er der med hensyn til An-Niyah? Læg mærke til i surat Al-An'am, vers nummer 163. Allah siger, قل إن صَلَاتِ وَنُسُكِ ومحياي وَمَوَاتِ لله رب العالمين لا شَرِكَ له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala siger, at min salah og min nusuk Og nusuk handling, som jeg udfører i form af slagtning eller lignende. Wa mahyaya, mit livtid, wa mamati, min død, tilhører Allah alene. La sharika lah. Han har ingen partner ved siden af ham. Wa bidhalika umirt. Med det er jeg blevet beordret. Wa ana awwalul muslimin. Og jeg er blandt de første af muslimin. Den udtalelse eller siger, som ligger i Koran, er hvad Ibrahim alayhi salatu wassalam har sagt. Og man kan se, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer, at man siger til mushrikin, som tilbeder noget andet end Allah, og slagter med andet end Allahs navn, at det er i modsætning, hvad Allah har bedt os om at udføre. for at vise sin tawhid, for at vise sine ibadah, for at vise sine tilhøringsforhold til Allah den almægtige. La sharika lah. Han har ingen partner. Og hvis I læser i surat al-Kawthar, vers nummer 2, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Bed til din skaber, og til ham slagter du. I surat Al-Kahf, vers nummer 110, Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه هم som ønsker at møde sin skaber فليعمل فليعمل سسكان هنله عملا صالحا إن كو هنلين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وسسكان إكسيد إن بعدنا بسن سنسكيبا I surat Hud, vers nummer 15 og 16. Man kan yuridu al-hayat ad نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط, وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون تدم سم انسك ليوت ادنها دنيا تدم سم انسك ليوت ادنها ليوت alt hvad den indbærer af de luksus materialer, materialer den bærer, nuwaffi ilayhim a'malahum. Vi giver den deres handlinger serveret i den. Wahum fiha la yubkhasun. De får det ikke tabt i den. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Og de her folk, hvad der dem i vente, er ilden i dommedagen. Og ma sana'u fiha. Og alt hvad de har begået er tabt. batil ma kanu ya'malun og alt hvad de har lavet det er til, tilgiveligt forgaves og hermed kan man se Allah opfordrer folk til at handle og Allah opfordrer mennesker til at udføre handlinger og det er derfor, vi har intentionen. Og bagefter kommer medviljen. Og så bagefter kommer opnåelighed, at man opnår det, man har haft nier og medviljen til. I surat al-Isra, vers nummer 18, Allah siger, Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashaa. لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة تلهمصم انسك فسكنين أدفلا دنيا عجلنا له فيها ما نشاء صحابي فسكنهم صما صم وهو مولد تدم في انسك وصحابي جيوت جهنم som han vil være opnåelig i den. Madhmuman madhura. Må Allah beskyldes. Må Allah beskyldes. Allah siger i surat al bayna vers nummer 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ De blev beordret til at tilbede Allah. oprigtig, oprigtig for hans din. Som bærer tawhid til ham. Og bagefter opretholder bønnen Og betaler almisser. Og det er den din, som er den rigtige. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Zumar. Vers nummer 2 og 3. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص Vi har nedsendt til dig bogen, som er sandfærdig. Tilbed Allah oprigtige, oprigtige i hans din, oprigtige i hans tro. Selve din tilhører ham alene. at selve tawhid skal tilhøre Allah alene. Så der må ikke være shirk i niya, i intention. Der må ikke være shirk i irada, i medvilje handling. Der må ikke være shirk al-qasd i opnåelighed. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith al-Qudsi. Med hensyn hvad Allah siger om ham selv. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه يا أبلفتل التان الشرك ومن عمل عملا وهم سمهن لإن هنن سمهن سيدا إد for mig jeg forlader ham og forlader hans shirk Allahu Akbar Og Muhammed s.a.v. som er kommet en hadis, Abi Umama radiyallahu anhu. Der kom min mand til Muhammed og sagde til ham, Ja Rasulallah, أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر, والذكر, ما وذكر ماله قال لا شيء له Kan du se en mand, han går i krig, og han ønsker kun belønning, og han kun ønsker penge. قال لا شيء له Han får ikke فأعادها ثلاثة كل ذلك يقول لا شيء له Og hver gang han gentager det, så siger ثم قال رسول الله Så صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه الله سبحانه وتعالى accepterer ikke هلني Kun hvis den er ren, og han vil have den kun hver for hans skyld. Det vil sige kun til Allah, den almægtige. Hadisen her er Nisa'i, og den er i Abu Dawud og Tabari. Gå og læs, studere. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه dem som vil være belønnet om is glad for mine shafa'a, for mine shafa'a, mine øh, forbøn, det er dem, som sagde, ingen Gud andet end Allah, oprigtigt fra deres hjerter. Og Muhammad s.a.v. siger yderligere, Inna Allah harrama ala nar, man qala la ilaha illa Allah, yabtagi bidhalika wajha Allah. Allah har gjort Jahannam haram for en, som siger la ilaha illa Allah. Ingen Gud som är sannfärdig än Allah. bidalika بِذَلِكَ Allah Azza wa Jal. Han gör det kun för Allahs skull subhanahu wa ta'ala. Och här, الحديث بخاري ومسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم säger إنما bin niyat, att selve handlingarna afhänger af intentioner. وإنما لكل mri imma nawa, och ett värt vidkommande afhængig af hvad han har dækket over sin intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله Og dem som rejser og flygter for Allahs skyld og hans profet Så er hans hijra, hans flytning er til, til Allah hans profet ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Og dem som flygter til dunya, som han vil ramme dem, eller en kvinde, som han vil giftes med, så er han hijra til det, han er flygtet til. Og man kan se nu om dag, menneskerne flygter ikke på grund af din. Menneskerne flygter ikke på grund af, de ønsker, at de har Allahs dins opbevaret. De har glemt alt om Allahs din og de vil gerne have noget andet. De vil gerne have, at de lever luksus og have det godt. De flygtede for at være opnåelige i dunya, og har glemt alt om al-akhirah. Og sådan er det med mange mennesker, wal billah. Wal billah. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. طيب, hvad er det, der går i modsætning af ikhlas niyah? At man har oprigtig intention. Det er selve shirk. Og det er derfor, der er noget, der går i modsætning af det. Det er selve shirk, som man bærer indvendigt, hvor man har hadfuld over for din. Og derfor Allah siger i surat Al-Imran, vers nummer 85, ومن يبتغي غير الإس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Og det er dem, som vælger noget andet end islam som en din, som en tro, som en doktrin, så vil Allah ikke acceptere med ham fra ham. Og i dommedagen, han vil være blandt dem, som er fortabte. Og hermed, Ibn Rajab alayhi rahmatullah, han siger, وَاعْلَمْ أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء رياء محضة بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافق في صلاتهم Imam Ibn Rajab al-Hambali alaihi rahmatullah, han siger, du skal vide, at selve handlingen til andet end Allah, den er delt op i sektioner, eller i kategorier. Noget af det kan være ria, at man vil vise sig, og nogle af dem man gør det kun for at vise sig over for andre skabninger. kun for at have en opnåelighed i dunya. Ligesom en munafiq i hans salah. Allah siger, surat al-Nisa, vers nummer 142, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خُسَالًا يُرَاؤُنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Når de rejser sig op til bøn, så rejser de sig op, hvor de er dogne De ønsker kun at vise folk. Og når de pånævner Allah, så siger de Allahs navn kun for lidt. Og når Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه Når Allah i hans ophøjhed siger på tungen af Muhammad i hadisen Qudsi, Jeg er riger fra shurakai an shirk, at jeg skal begå shirk, og jeg opfordrer jer til, at I skal ikke udføre shirk. Og ham som udfører en handling, hvor han sætter en partner stedet for mig, så vil jeg forlade ham og forlade hans partner. Og hermed er det vigtigt med hensyn til an -niyya, at selve intention, den skal være til Allah alene, og den skal ikke tilhøre nogen andre end Allah, og man vil kun gøre det for hans skyld, subhanahu wa ta'ala. Wal irada, selve medviljen, den skal være rettet til, at man vil gøre det, så man gør det kun for ham, så Allah kan være tilfreds. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 28. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله أكبر Til dem som betaler deres penge for at vise sig over for folk. De tror ikke på Allah, ej heller på dommedagen. Og de ønsker at shaitan skulle være deres medspil. Så er de værste medspil de har fået sig, eller en ven. كالذي ينفق ماله رئاء الناس سورة البقرة فاس نمتون في تخس أقوى التسام كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر تلي سم دم سم بتايلة داس بين رئاء الناس فأدفيس بفولكنين أتخوى ذاكن بو الله إلى الدوم الدين ودنها رئاء er den store form for ria, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Hvor her, der vil de vise folk, og de er kuffar, men alligevel de bager den der ria, som er den store form for nifar. Nia skal være til Allah. Al-irada skal være til Allah. Al-qasd skal være til Allah. Så har vi nået til shirk al-mahabba. Mahabbatullah Azza wa Jal er en hovedemne i alle handlinger. Wal mahabba shart min shurut la ilaha illallah. Det er en betingelse i la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Og der skal være ikhlas i mahabba. Der skal være oprigtighed i kærligheden til Allah subhanahu wa ta'ala. Som skal ikke være plads til andet end Allah i den kærlighed. رداه وصي علماء ومن عبد غير الله فأصل عبادته في محبة Til dem, som tilbyder noget andet end Allah, så hovedsageligt kærligheden ligger i, selve tilbydelsen ligger i kærligheden. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah siger, وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة Alt starten af alle handlinger og bevægelser i verden har noget med kærligheden og irada. Medvilje. For hua aslu kulli fi'lin wa abda'uhu. Det er hovedsageligt for alle handlinger og starten af den. كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل من عقد بسببه ومادته فهو أصل كل ترك ligesom at had og ligesom at øh, danne fred på så er det en forhindring for alt andet. Og det er derfor han siger fortsættende, وَلَهَذَا كَانَ رَأْسُ الْإِيمَانُ الْحُبْ Og heraf, så er hovedsageligt at kærligheden er, eller hovedsageligt at imanen er, iman troen. Hovedsagelig, eller hoved af iman er kærligheden i Allah, og had i Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ Og dem, som elsker for Allah, og hader for Allah, og opretter til Allah, for Allahs skyld, wa a'ta lillahi wa man'a lillah, og giver for Allah og forhindrer til Allah, faqad istakmal al-iman, så har de opfyldt deres iman. Læg mærke til, hvad han siger. Al-hubbu fi Allah, kærlighed for Allah. Wal-bughdu fi Allah, at had for Allah. ومن أعطى لله أهم ham som giver ومنع og forhindrer for Hvordan? At elske, du elsker din bror, fordi han er din bror. Og din bror, han kan være kafirun murtad, adu Allah wa adu din Du elsker din bror, fordi han er din bror. Du elsker ham ikke, fordi han er muslim, muwahid, mu'min, taqi. Og det er det, som kuffar har levet efter i hele deres periode. De har levet efter disse elementer, hvor islam kom hen og har ødelagt det her. Man skal ikke elske sin bror, det var det jeg mente. Man skal ikke elske sin bror, hvis han ikke værdien af islam. Hvis han har værdien af islam, så har du en kærlighed til ham. Og hvis han har ingen værdi af islam, så har du den kærlighed, der tilhører ham som en bror. Men, hvis han er muslim, og har forladt noget af islam, så kommer din hadfuld på banen i henhold til, hvad han har forladt. Og hvis han er murtad, så skal du have ham, ligesom du har elsket ham før. Og når du giver til Allah, giver, hvordan kan man give? Sadaqat. sadaqa, det er en barriere fra dig til dem, der skal få det. I kort øjeblik. Du giver det, du kan. Du giver det, du kan hjælpe. Når du forhindrer, og du kan, så har du dannet et problem. Hvordan? For dig selv. Fordi du vil give for Allahs skyld, så vil Allah give dig mere. Når du forhindrer, så Allah forhindrer yderligere ting fra dig. Så siger du, kan man elske ham, selvom han ikke beder? Nej. Jeg siger, så længe han er muslim, så har du kærlighed til ham. Lige så snart hans iman og hans tro falder, så kommer dine kærlighed til at falde ledes. Og så bliver der lavet om til had. Og det skal man ligesom huske. Hvad er vores formel for den sag? Formelen er Surat al-Nisa, vers nummer 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah tilgiver alt på nær shirk. Tøj. Hvordan Shirk er den målstok forhold, som du og jeg og enhver skal lide efter og kigge. Og når folk er faldet i shirk, så skal vi vurdere deres shirk og se, er de frafaldet, eller er de stadigvæk muslimer? Kan vi redde dem, eller kan vi ikke redde dem? Eller er de kuffar i dunya, og selv vil hukum tilhøre Allah? Det er ulama og dem, som har viden fra din til at vurdere. Og det er vigtigt. Men hvordan er det med hensyn til kærlighed til Allah? Kærligheden til Allah indikerer, at du udfører det, som Allah elsker. Hvordan? At det, der blev sagt, og de handlinger, som blev beordret, som er skjulte og som er synlige. Er det rigtigt? Hvis du elsker Allah, og Allah siger til dig, bed, vil du ikke bede? Hvis Allah siger til dig, betal zakat, vil du ikke betale zakat? Hvis Allah siger, betal almisser, vil du ikke betale almisser? Hvis Allah subhanahu wa ta'ala siger, siger til dig, udfør dine gode gerninger for min skyld, så vil du gøre Ligesom en mand, der elsker sin kone. Hun siger til ham, hop, så hopper han. Han siger, hvor højt? Og hvad så når det gælder Allah, ja Habib? Det er ham, der kan give dig al-Jannah. Det er ham, der kan forhindre dig fra ilden. Det er ham, der kan ophøje din rang i Jannah. Nummer to. Kærligheden til ham. Det betyder, at du skal elske hans alliancer. Og du skal hade hans fjender. Hvem? At elske profeterne at elske sahaba, at elske disciplene, at elske dem, som elsker Allah subhanahu wa ta'ala. Kærlighed til Allah betyder at følge Muhammad sallallahu Allah siger, surat al imran vers nummer 31, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Hvis I elsker mig, så følg mig så vil Allah elske, og Allah vil tilgive jeres sønner. Og hermed kan man sige, at selve sandheden af kærligheden er at fuldgøre kærligheden helt og følge dem, man elsker. Læg mærke til i surat al-Mujadala, vers nummer 22. La tajid qawman yu'minuna billah. Du vil ikke finde en folk, som tror på Allah og dommedagen, يوادون من حاد الله ورسوله bekriger dem, som går i الله af Allah ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ولو كانوا آباءهم سلهم دي اداس فرع الى داس سنه الى داس deres الى داس أه øh, familiemedlemmer, eller deres stammemedlemmer. Ulaika, de her folk, kataba fi qulubuhum iman. Allah har skrevet iman på deres hjerter. Hvorfor? Fordi de opretholder Allah i stedet for alle andre mennesker. Wa ayyadahum bi ruhum min. Allah har sat en beskyttelse fra ham, og Allah vil sejre den over alle andre. Muhammad s.a.v. siger, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Ham som har mit indre i hans hånd, eller mit sjæl i hans hånd, det vil sige bestemme over mit liv og død, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ingen vil have den opfyldning eller fuldgørelse af iman på nær dem, som elsker mig. Eller jeg mest elsket mere end hans søn og hans far og alle mennesker. Jeg håber på i dag, jeg vil nå øh, at blive færdig, men øh, jeg kan se, jeg mangler næste gang, inshallah, for at øh, færdiggøre al-iman øh, serien Al-Kufur næste gang inshallah kommer til at snakke om, hvad er det der går i shirk al-mahabba, hvad indbærer shirk al-mahabba, så går vi i, i, i detaljer og prøver at forklare shirk al-mahabba, og vi kommer til at snakke om mellem øh, al-alaqa bain al-nawaqid al-i'tiqadiyya, det betyder sammensætning mellem øh, al-nawaqid, de modsætninger af troen, doktrin, ligesom al-zahir wal-batin, det der er åbenlyst, og det er der er skjult og vi kommer til at nævne med hensyn til øh, ødelæggelse eller fasad al det der er ødelagt udenfor, og det der er ødelagt indvendigt, og alle de her ting, som vi kommer med hensyn til at tashri'a, at, at selve tashri'a, som musiger Allahs shara'a, og dem som dømmer i henhold til Allahs, øh, eller modsætning af Allahs shara, øh, for eksempel det kan være demokrati, etc. Øh, men vi skal til at snakke om kufr tashri' hvorfor er tashri' øh, kan er kafir, når det ikke er fra sharia osv. Det kommer vi til at snakke om næste gang, bidnallah ta'ala. Har I nogle spørgsmål? Værsgo.